Mi smo prošli put govorili, odnosno započeli govoriti o e, suštini islamskog vjerovanja islamske akide i govorili smo o definiciji što znači ehlu sunnetu al džemati, akide, ehlu sunnetu ja se nadam da vam je nešto ostalo u glavi. E, pa smo počeli govoriti također i o obilježjima islamske akide, odnosno karakteristikama te akide. Sad ne znam ima li ovdje da smije ponoviti ono prošlo predavanje. Znači svi ste naučili i dobro. Znači obilježja mi smo prošli put spominjali, spomenuli smo dva. Znači ušli smo e, u tu oblast da govorimo obilježima islamskog e, vjerovanja ili islamske akide. Pa smo rekli, ali rekli nas toga sjeća, spomenuli smo dvije, odnosno dva obilježja ili dvije karakteristike. Prva je besprijekodnost izvora. Rekli smo da je da islamska akida ima besprijekodne izvore kojima se ništa ne može prigovoriti za razliku drugih akida i vjerovanja čiji su izvori vrlo često e, ljudski razum, ljudski um, izmišljotine i tako dalje. Rekli smo da su izvori islamskog akajda ili akide Kur'an i sunnet. Kur'an i sunnet koji su znači autentični, Kur'an je autentična Božja riječ, Allahova riječ, a sunnet je e, ono što je poslanik Ali Islatu govorio, što je radio, preporučio, naredio, znači njegova praksa, njegov praktični islam. A drugo je bilo da je ta akida zasnovana na potpunoj pokornosti Allahu poslaniku, na potpunoj pokornosti Kur'anu i sunnetu. Sve ono što je znači navedeno u Kur'anu i sunnetu da, da je islamsko vjerovanje ili akida, mi se tome i potpuno pokoravamo, pa makar nekada svojim razumom ne mogli to ni učiti. Večera ćemo uz Allahovu pomoć i dozvolu nastaviti da govorimo o tim obilježima, islamskog vjerovanja i islamske akide, spomenut ćemo prvo, u stvari treće po redu, večeras prvo, islamska akida je u skladu sa neiskvarenom ljudskom prirodom i zdravim razumom. Či znači, islamsko vjerovanje ili islamska akida koja je utemeljena na Kur'anu i sunnetu prvenstveno, ona je u skladu sa neiskvarenom ljudskom prirodom i sa zdravim razumom. Znači, akida ehli suneta od džemata odgovara onoj fitri ljudskoj, toj, e, znači, neiskvarenoj prirodi, odnosno toj prirodnoj vjeri s kojom se rađa svaki čovjek. Prirodna vjera s kojom se rađa svako dijete ili svaki čovjek. Kao što je poslanik Ali Salatu Veselam kazao u hadisu Kullu mevludin uledu ala fitre Svako dijete ili novorođenče rodi se na prirodnoj vjeri, odnosno s prirodnom vjerom. To je ta vjera znači, koja je usklađena sa objavom, sa istinom. Zato kažemo ne na ljudska priroda. Već kasnije kad se ljudska priroda iskvari, njoj islamska akida ili islamsko vjerovanje postaje strano. Postaje strano, neprihvatljivo odbojno. Zato oni koji odbijaju da prihvate islamsko vjerovanje ili islamsku akidu, vrlo često to radi zbog toga što je njihova priroda iskvarena, što je postala znači iskrivljena, iskvarena njihova priroda. Također zdrav razum. Između zdravog razuma, a zdrav razum je Allahova blagodat koji daje svakom čovjeku, bez obzira bio on ovaj, vjernik ili nevjernik. Kasnije i razum može da se razgovi tako. Znači, taj zdrav razum između njega, e, razum koji je oslobođen strasti, moramo strast staviti po strani i hirova ljudskih prohtjeva, znači, s jedne strane i s druge strane objava, Božja objava, Allahova objava, nema znači nikakvih ovaj, e, od nikakve odbojnosti između njih vlada potpuna harmonija. Između zdravog razuma ljudskog i s druge strane objavi, Potpuna harmonija. Međutim, ako pogledamo druga vjerovanja, mimo islamskog vjerovanja, koja su sačinjena vrlo često od raznih neprovjerenih priča, kazivanja, izmišljotina, pretpostavki, vidjet ćemo da takva vjerovanja E, ruše ljudsku prirodnost. Ljudsku prirodnost, odnosno tu fitru, prirodnu vjeru i blokiraju ljudski razum. Vrlo često ako uzmete izučavati druga vjerovanja, a treba izučavati nakon što dobro naučimo svoju vjeru i svoju akidu, radi ibreta i radi e, toga da učustimo, znači jekin, da je, da naša vjera i naša akida u istinu istina. Jel? E, vidjet ćemo da su Takva vjerovanja, kažem, puna stvari koje ruše ljudsku prirodnost, fitru i koje blokiraju ljudski razum. Ne možete neke stvari pojmiti. Kao što ćemo kasnije vidjeti, ćemo navesti pitanje trojstva. Ne može biti tri jednako jedan, to ni, u matematici ne ide. Kamo li ovak ide vjerovanje? Pa najvećemo neke primjere za ovo prvo, znači za to e, sklad između neisparene ljudske prirode i zdravog razuma islamske akide. Što se tiče prvog primjera, najveći primjer šija, eh, od njihove akide recimo je njihovih imama. Znači oni vjeruju u 12, storicu imama i jedna, jedan od temelja njihove, akide je vjerovanje nepogriješivost njihovih imama. Oni čvrsto vjeruju, to je temeljak akide koliko kažete, vjerovanje u sudnji dan. Temelj akide, je znači da su njihovi imami sačuvani od greške, ne može pogriješiti. Drugo, da su sačuvani od zaborava ne može zaboraviti, da su sačuvani kako od velikih, tako i od malih grija. Odmah na prvi pogled vidimo da je to, da se su, suprostavlja zdravom razumu, kako može čovjek koji nije poslanik, da bude bolji od poslanika ovim osobima. Poslanici nisu bili sačuvani zaboravom. Nisu bili sačuvani i ni greške. Oni su bili sačuvani velikih grijeha ali nisu bili sačuvani zaborava i greške. I kako onda znači može običan čovjek koji nije na nivou poslanika da nadmoći poslanika? Također oni vjeruju, kaže poslanik je Selam je svim imamima otkrio tajne šerijeta, tajne islamskog zakona, jer zakona, tako da ljudima mogu objašnjavati sve što im je potrebno znači za njihovo vrijeme u kojem žive. Vidimo znači da su ove činjenice, ova njihova vjerovanja potpuno se sa zdravim ljudskim razumom, sa ljudskom prirodom. Ja. Vjeruju da njihov vođa ili imam da je u stanju pokazati nadprirodna čuda koja nazivaju muđizama. A znamo da po islamskom vjerovanju muđize su svojstvene samo poslanicima. A što se tiče drugih nadprirodnih pojava koje su rijetke, koje Allah može dati nekom od vjernika, nadprirodnu pojavu, one se zovu kerameti. I one su ispod muđiza. To se dešavalo i, i dešava se, dešava se do sudnjega dana, s tim da kako idemo prema sudnjem danu, sve kerameta manje zbog toga što, su, što je manje jaki i dobrih vjernika. Manje Božih, Allahovi, Evlija, odabrani robova. Ja. Drugi primjer uzet ćemo iz eh, jednog sufijskog reda tarikata koji se zovu Tidžanije džamije, znači oni vjeruju da su, uh, oni, da su sljedbenici tog reda tarikata po stalnim budnim okom svojih šejbola. Stalno ih prati. Na prvi pogled, je li neprihvatljivo, nelogično. Ni poslanik ne slatio sam, koji je bio direktno podržan od Allaha uzvišenog slatam objava, bio je obavješten vrlo često nekim stvarima koji će se desiti i obavješten o nekim skrivenim pojavama i događajima u, u svoje vrijeme, Allah ga obavijesti preko Meleka Žibrile, otkrije mu nešto što neko tamo krije ili ovaj, radi skriveno. Znači nije znao poslanik Ali Salatu Veselam gdje su njegove stvari što radi. Zamislimo sad tu taj apsurd da e, znači šehovi iz ovog sufijskog reda znaju što radi njegovi njihovi učenici, znaju sve gdje su. Oni kažu, nemoj, vrlo često je, pa šuti, čućete še i vidjet ćete še. Znači, to su čak neka neuzbila božanska svojstva koja se pripisuju ljudima. Za ljudski razum, ljudski razum ne prihvatljivo. Jer e, islam ne isključuje razum, pazite, islam ne isključuje razum ljudski. Vidjet ćemo, znači, e, osim u pitanjima e, gajba, stvari onoga svijeta, gdje ljudski razum ne može da prodaje, ne može sve da dokući. On tako za svoga šeha Ahmeda Etiđanija, tvrdi, kaže da u znake njegova savršenstva, je savršen, spada to što on svojom Bogom danom pronicljivošću i intuicijom poznaje stanja svojih prijatelja, poznaje stanja njihova unutrašnjost, njihovu ono o čemu misli, njihova stanja, je li i fizička, kaže njemu je otkriveno ono što oni u sebi taje dojavljuje mu se ono što će se tek desiti, što se nije desilo, dobija znanje o završetku stvari i njihovim posljedicama. Znaš tada kako će se okončati neka stvar, neki događaj i kakve će biti posljedice toga. Ovo kad, kad bi ove osobine spominjali, ne govoreći o kome se radi, da li su, da osobine čovjeka, ne uzbila ili, ili Allaha, Boga, ovaj, zdrav razum bi odmah mogao zaključiti da se radi o Božim osobinama. Međutim, vidimo ovdje se pripisuju čovjeku. Što je znači neprihvatljivo? Kaže, ovaj sam Etiđan je tvrdio kaže, da je fizički u materijalnom smislu susreo se sa poslanikom, ali i sa da ga je vidio i tako da. To sve stvari koje znači ne samo da se kose sa ljudskim razumom, zdravim ljudskim razumom, nego se i kose sa argumentima Korana i Sunneta. Argumentima Korana i Sunneta. E sad zamislimo osobu, da uzmemo neku osobu neiskvarene prirode i zdrava razuma, koja, koja nema nikakvog vjerovanja, ni islamskog, ni, ni kršćanskog, ni bilo kojeg drugog, i da mu, znači, koji ne poznaje ni istinu ni laž, ni ne zna šta je ni istina ni laž, ni pravi put ni zabuda, I da on pravedno objektivno i nepristrasno, recimo, razmotri vjerovanje koja mu se ponudi islamsko, kršćansko, ovo, prvo, deseto i tako dalje, i da on, znači zdrava razuma, zdrave prirode razbotri. Odmah bi sigurno uvidio i zaključio da je islamsko vjerovanje, da je to pravi put. Jer mu se ono poklopilo sa njegovim zdravim razumom i ne, neiskvarenom prirodom. Sljedeća karakteristika islamskog vjerovanja ili obilježje islamske akide jeste da je islamska akida povezana znači senedom lancem prenosilaca direktno do Allahov poslanika alejhi salatu vesselam preko ashaba tebina i onih prvih imama ili velikana da je direktno povezana što nije slučaj sa drugim vjerovanjima kod koji nisu samo sporni izvori njihovog vjerovanja nego su sporni i ovaj, metode, odnosno lanci putevi kako je to vjerovanje prenešeno od njihovih poslanika ili vjerovjesnika do ili imama i tako dalje do, do knjiga u kojoj je zapisano. Znači nema uopće seneda. Jedna od karakteristika ovoga umeta, prije svega ehlu sunata da u vjeri imaju sened, neprekinuti lanac. Od poslanika ili poslana pa dalje. Znači u stvarima akide. Zato imamo E, pored Kur'ana, u čiju autentičnost niko ne sumnja, ne može niko, ne može niko ni, ovaj, dokazati da je Kur'an i harfom jednim izmijenjen. Imamo i sunet koji također, znači hizmetom, u Lemi, prvi generacija i kasnije, koji je zapisan, sačuvan, e, sačuvan od, od svih onih pokušaja da se, da se on skrnavi, da se patvori i Današnji neutralni historičari koji analiziraju te recimo metode prenošenja posvjedočit će da sunet ima, znači ima takav metod, u stvari korišten je takav metod prenošenja kritike da je stvarno teško da, ovaj, da je se moglo slagati na poslanika nisu, a da se to ne prepozna. Kao što znam, postoji hadijska nauka Postoji samo nauka o prenosiocima koji su se time bavili hiljadama, desetinama hiljada znači ljudi, imena, njihovom biografijom, njihovim stanjima, gdje je čuo, kad je čuo, kako je čuo i tako dalje. Tako da na kraju od mnoštva toga što se prenosilo i što se pripisivalo posle Nikola i nam procijeđeno, znači e, selektirano, odnosno odabrano ono za što se tačno zna da je poslanik Ali Islatu Sram govorio ili radio. Zato imamo danas te vjerodostojne zbirke, prije svega e, sahih od Buharije i sahih od muslima. Znači ono što je karakteristika islama, uopće islamskog vjerovanja, jeste da imamo sened lanac prenosilac. Taj sened danas dan postoji, nije prekinut. I kada u pitanju, kada su kada je u pitanju Kur'an i Sunnet i Akida, Znači, kada je u pitanju Kur'an, ti kirajti koji postoje, znači oni se i danas dan prenosi lancem prenoslaca, postoje senedi i daju se, znači, i džaze ili džazetname koji su kao o, diplome, jel, da je ta i taj učio tog i tog Kur'an, kako ga učio ova i sve tako da sa. Tako isto i za sunet. i danas dan lanci, ovaj, mada po, za njima je manja potreba danas zbog razvijenije tehnologije i ovaj, raširenosti, raširenosti knjiga postoji manja potreba za tim senedima, jer Buhari je sakupljen, jer Sahih Buhari, Sahih Muslima i druge izbirke. Ali danas nam postoji, nije prekinut. I danas oni koji uče hadise, odnosno izučavaju hadis pred šehovima, dobiju od njih i džazetnamu ili džazu i senet, a taj šejh, njegov je povezan sa tim šejhom kojeg isto dobio tako sve do poslanika To jedna druga religija vjera nema. Pa ni sekte koje su nastale iz Islama. Što se tiče, kažem, drugih e, akaida ili vjerovanja mimo ili suneta, ne postoji ni jedno načelo koje e, njihova, pardon, vjerovanja ne, ne nemaju takve senede, nemaju takve lance. Zato ćemo naći među njima milijun sekti nekakvih. Sekta koja nastane iz Islama, među njima ima desetine sekti. Svak se različilo zato što je, što su, što je izvor njihovog vjerovanja ljudski razum. Ljudski razum, proizvoljna tumačenje i tako dalje. E, da je sljedeće obilježje islamskog kajda ili islamskog vjerovanja jeste jednostavnost i lahkoća shvatanja. Znači to je vjerovanje koje je jednostavno i koje je lako shvatiti. Islamska akida je jasna kao dan. Nema tu plavog komplikovanja, filozofiranja. To nije e, vjera i akida koja je namijenjena samo e, visoko obrazovanim ljudima, akademicima, profesorima i tako dalje, nego obično svima, obično svi. To je Allahov din za sve ljude. Nema tu znači neke teže filozofije koju ne može shvatiti prosječno obrazovan čovjek. Ona nije znači e, zagonetna, ona nije zamršena, kao neka druga vjerovanja. Islamsko vjerovanje razumije podjednako i učen čovjek koji je ekspert u akajdu i neuk čovjek i odrastao i maloljet. Vidjet ćemo kasnije iz ovih primjera. Znači. Nije kao što je slučaj sa nekim kažem opet sektama koje su nastale u islamu, koje su privatle filozofska učenja o Bogu i, i o čo, svijetu, o postanku svijeta, pa se toliko zapetljali, toliko zamrsli vjeru, da je oni sami še ne razumiju. Kao što je pitanje, znači, filozofsko učenje o Bogu, koje je opet uzeto stari Grka od, od Hindusa. Znači, to je utjecaj sa strane. To je jedan od uzroka eh, nastanka raznih sekti u islamu. recimo kad je u pitanju, e, kad su pitanje određena šijska učenja, kad su pitanje određena sufijska učenja gdje jednostavno gdje se govori o neuzbila, ono, o, o bitku, o Bogu, o komplikovanju, gdje jednostavno čak i studenti koji izučavaju te a, ovaj, takvo vjerovanje, takav akad, to ne razumiju, apsolutno ne razumiju, mogu samo da nauči onako i da nabubaju i da ovaj, ponove i da dobiju ocjene, ali ne razumiju o čemu se radi kao što je pitanje Allahovog otjelovljenja u njegovim, u stvorenom, onome što je stvoreno u prirodi i tako dalje, što niko ne može da razumije jer se radi u krivom vjerom. Ne možemo razumijeti, ne uzbila da je Allah sve što pogledaš u sebi, Allah je sve. Jer Allah je sve što vidiš, tako dalje. Znamo, znači Allah je e, biće koje ničem nije slično. Lese ke mitli i ništa mu nije slično. Mi se s tim pomirimo, Allahom ništa nije slično, dalje ne idemo. A o tome ćemo malo kasnije govoriti. Poznati Džibrilov hadis, kojeg smo vrlo često spominjali na drugi hadis, kada je došao Džibril lik čovjeka, poslanik Ali Islat sam pitao ga o imanu, odnosno iman je vjerovanje, akida. Tu nije bilo, taj hadis je vrlo jednostavno, razumije ga i učen i, i neuk. Šta ga je Džibril pitao poslanika Ali Islat Vesan, iman, šta je iman, šta je vjerovanje? Pa je poslanik Ali Islat sam rekao, imani da vjeruješ Allaha, njegove meleke, sudnji dan, tako dalje, i nabroje ono, one imanske šarte. Što je jednostavno, jednostavno i za zapamtiti i za ovaj Također imamo dosta primjera u Koranu koji opisuju znači čovjeku e, koji e, odgovaraju na određena pitanja koja se postavljaju sama po a koja su vezana za vjerovanje odnosno za pitanje da li je Bog jedan ili više bogova. Pa kaže uzvišćen Allah jednostavno odgovara. On je taj koji iz ničega stvara. I on će to ponovo učiniti, njemu je to lako. Ovo je pitanje proživljenja. Pitanje proživljenja kad su pitali poslanika ili sam. Znači ćemo biti proživljeni nakon što pepeo postanemo, pa uzvišćen Allah objavio poslaniku da im kaže, kao odgovor, kaže on je taj koji iz ničega stvara. Stvorili, smo prije iz ničega, nismo ni, ni bili, nismo ni postojali. Ni ništa postojali, sve mi, ništa. Pa je to Allah sve stvorio, pa zar je nemoguće da ponovo stvori čovjeka nakon što je prav postao? To je vrlo moguće, Allah je sve moguće. Kaže, njemu je to lahko. Ne samo da je moguće, nego mu je lahko. Lahko mu je da stvori. Njegovo je Allahovi emr kad nešto hoće da, da bude i da stvori kun kun, budi. Allahova naredba, budi ono bima. Također pitanje e, ko upravlja svemirom, pošto su neki postavljali znači, u, historiji, ko upravlja svemirom, je li jedan bog ili dva ili više, kao što je u, u grčkoj mitologiji i drugim religijama nekim, ovaj, kuranski odgovor je jednostavan. Kaže Kur'an, odnosno kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, da zemlju i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, došlo bi na njima do nerida. Da vi ima više bogova, došlo bi do nerida, posvađali se. Ovaj hoće kiš, ovaj sunce, ovaj hoće noć dan, tako dalje. Znači, samo Allah je jedan i on upravlja, on se stvara. Kao što u nas na zemlji bilo bi nemoguće da firmu upravljaju dva direktora istih oblasti. Ili dva upravnika istih oblasti. Bilo bi nemoguće. Ovaj su se već drugi ovaj, dan posvađali, došlo do sukoba. Kako je to onda moguće na nebesima? Isto tako kad je u pitanju Allahovo znanje, njegova, njegova, znači, njegovo svoje, sve znanje, kaže Kur'an o tome, kako i ne bi znao, kako ne bi znao sve. Onaj koji stvara, onaj koji sve potanko zna i o svemu Kako ovaj, da, da ne, ne bude znajući onaj koji je sve stvorio, on mora sve poznati Sljedeća karakteristika ili obilježje islamskog kajda ili islamskog vjerovanja je sačuvanost od kontradiktornosti i zamršenosti. Sačuvanost od kontradiktornosti i zamršenosti. Rekli smo e, da osnovu islamskog vjerovanja ili kajda čini objava Kur'an, a kasnije, je znači, kao drugi izvor sunet, A Kur'anu je laž, strana, ne može, znači nema e, laži ni truna u Kur'anu. Kur'an kao glavni izvor islamskog vjerovanja je znači simbol podudarnosti i harmonije. Iako je u historiji islama i historiji znači, čovječanstva bilo dosta pokušaja od strane nemuslimana i orientalista da se pronađe u Kur'anu kontradiktornost neka. Da tamo piše ovako i onako, to, nije, to ovaj, znači, nije uspjelo. Nisu uspjeli ni danas. Zato što Allah uzeo na sebe čuvanje Korana i zato što u Koranu se ne može i naći kontradiktornost jer se radi o Allahovoj izvornoj riječi. U njemu nema riječnosti kao što govori koranski ajet, koji Allah Jošanu kaže, da je on, Kur'an, od nekog drugog, a ne od Allaha, to je da ga je Muhammed a.s. E, napisao, ni znao pisati, da ga on jeli, sastavio, sigurno bi u njemu našli mnoge proturiječnosti. Sigurno bi u njemu našli mnoge proturiječnosti. Jer savršenstvo je svojstveno samo Allah Nije čovjek, Nećete naći jednu knjigu koju čovjek napiše da je savršena. Sigurno. Bez obzira koliki je bio stručnjak čovjek, koliki je bio ekspert u bilo kojoj oblasti, da je savršen. Mora tu biti grešaka, mora biti nekih stvari koji se ne poklapaju s početka djela, sa onim stvarima na, na, kraju djela i tako dalje. Jer čovjek je manjka. Nije savršen, savršenstvo je samo Allahovo, znači Allahova osobina. Što se tiče drugih vjerovanja, da ne govorimo o tome, koliko su kontradiktorna, koliko su komplikovana, koliko su, koliko su ova, završena, pa ćemo uzeti neki primjer Primjer Rafidija i Šija, opet. Rafidije su drugi naziv za Šije. Kaže, oni tvrde da njihovi imami sve znaju. Čak smo, to smo spomljali malo prije, da sve znaju. Čak znaju i kada će umrijeti. Kada će oni umrijeti. I njihova smrt ne može nastupiti bez njihove dozvori. To jest neće ni umrijeti dok sam se ne kaže sad I to je opet absurdno. Ne može ljudski zdrav razum to primati, ali eto. I takva vjerovanja prolaze kod ljudi, i ovdje ću malo napraviti digresiju, znači, e, ovakva vjerovanja, apsurdna besmislena vjerovanja, mogu proći samo kod primitivnih naroda, neukih i nepismenih, i kod onih čija su srca slijepa. Može biti na, i, mogu biti pismeni, inteligentni, pametni, ali im srca slijepa zbog grijeha i drugih drugi razloga, jeli? pa ne mogu da prepoznaju istinu. Čovjek intelektualac, recimo u Indiji i Pakistanu. Atomsku bombu napravio. A vjeruje u nekakve slične gluposti. Besmislice. To je samo znači kad srca postanu slijepa. Jer nisu oči slijepe, kao što kaže Koran. Nisu slijepe oči, nego su slijepa srca koja su uprstvena. Srca, abstraktno srce koje razumijeva istinu, koje prepozna istinu. Znači, vraćamo ovim grafitijama i kaže da njihovi mami znaju kada će umrijeti njihova smrt, ne može nastupiti bez njihove dozvore. S druge strane, ako ih upitate zašto su vaši mami skriveni, zašto se skrivaju, jer oni, ovaj, i zašto se oni skrivaju u, u nekim stvarima, zašto kriju neke stvari, ono što se nazivate krija kod njih, zašto javno ne iznesu njihovi mami istinu, Zašto javno ne iznesu istinu? Zašto, zašto koriste tehiju? To je prikrivanje. Što je temelj njihove, njihove vjeri, njihove akide. Recimo, ne vjeruje u Kur'an, ali kad dođe u Meku, uči Kur'an. Uzme onaj Kur'an i uči ga. Ali on ne vjeruje da je taj Kur'an uh, autentičan, da je to Allahova riječ, jer smatraju da je de, devet desetina tog Kur'ana, da je kod njihovog imama, kod Mehdija koji je prikriven, i koji se pojaviti nekim tamo podzemnim ili skrovišne pojavit se pred kjamijski dan, donijeće taj Kur'an. Pitamo i zašto te krija, od koga se prekrivaju? a on će kazati u svojih neprijatelja. Pa kaže šta to, e, šta to govorite kad njihovi mami znaju kada će umrijeti. I to biva s njihovom dozvolom. Pa zašto, zašto se onda boje svojih neprijatelja? Zašto se onda boje svojih neprijatelja kad znaju kada će umrijeti i ne mogu umrijeti osim ako sam se do, ovaj, ne dozvoli. Drugi primjer također, primjer Sufija u njihovom učenju Allahu poslanik ali islatu je prvo stvoren. On je prvo stvoren od svih stvorenja, a od njegova numura ili svjetlosti stvoreno, kasnije je stvoreno svako drugo stvorenje. To je njihovo znači vjerovanje. A kad postavljamo, a kad vidimo jeli, sufije da prostavljaju poslanikov rođena, Mevludu, i ako ju upitamo šta to proslavlja, to će kazati poslanikov rođendan koji je rođen u godini slona tog i tog dana. Čisto, znači čista kontradiktornost. Prvo stvoren poslanika ali sad Ali on je rođen te i te godine, znaju dan, a vidjeli smo e, prethodno vjeruju da je prvi stvoren. Pa sad postavljam pitanje ko je stvoren, jer je stvoren prije slon ili poslanik, ali sad Takav slučaj i sa drugim ateističkim ideologijama. Ateističkim ideologijama je svaka ideologija u stvari je vjera. I komunizam je bio vjera. Jer on uređuje ljudski život. Usmjerava čovjeka. I to je vjera. Pa makar se temelja na ateizmu. Komunizam, moto komunizma je bio nema Boga, život je materija. Međutim, kada je, za vrijeme drugog svjetskog rata, kada, su, kada je Hitler u Rusiju sa svih strana, Stalin, kaže, izdaje naredbu da se otvaraju bogomolje i da se ljudi ponizno okrenu Bogu. A moto im je, nema Boga, život i materija. Znači, i druge ideologije koje su, znači, ljudi temelje, pune su kontradiktornosti i ovaj, zamršenosti. Također islamska akida može, to je znači sljedeća sedma po islamska akida može donijeti nešto što je čudno za čovjeka, začuđujuće, ali ne i nemoguće. Može biti nešto začuđujuće za čovjeka, njegov razum, ali ne, nemoguće. Ne da to razum odbacuje. Pa ćemo, na primjer, u islamskoj akidi postoje stvari koje e, ponekad zapanjuju ljudski razum i takav slučaj sa svim stvarima koje, koje su vezane za gajbu vezane su za gajb, transcendentni svijet, u što spadaju u pitanje kaburskog azaba. To nam nije poznato. U to često vjerujemo, bavješteni i u Kaburski azab ili patnja, kaburska iskušenja, kaburska pitanja. To je, mi to vjerujemo, ali kako će to biti? Ne znamo detaljno, jel? Malo nam je, e, ovaj, malo nekada razum naš stanje tu, ali ne odbacuje. Moguće je to, jel? Također pitanje sirat čuprije koja je iznad džehennema, pitanje hauda poslanikova vrela, pitanje dženeta i džehennema. Sve su to neke stvari koje naš razum ne možete poučiti, mi ćemo to priznati sami sebi, kako u džehennem, kako ljudi neće, u džehennemu ljudi neće ovaj, mrziti jedni druge, neće zaviti, pardon, u džennetu neće mrziti jedni druge, neće zaviti jednim drugima, neće biti bolesni, neće umirati, bit će vječno, će živjeti, imaju sve što poželi, vjeruju u to čvrsto, bez kolebanja, međutim, e, našim mjerilima, ovo svjetskim, ne možemo to do kraja dok učiti. Vječno, nešto vječno, jel? Međutim, mi to privatamo. Privatamo, zato što smo obavješteni i naučeni da na ovom svijetu ne važi mjerila kao na ovom svijetu. Kada su pitali poslanika u dženetu, on je kazao, u njemu ima ono što oko nikada nije vidjelo, Znači nismo vidjeli na ovaj svijetu da bi mogli mi to porediti, da bi mogli ovaj, usporediti kada to je to. Niti kaže ono za šta oči, za šta uho nikada nije čulo i ono što nikad čovjeku ne može pasti na pamet. To je znači opis, opis onoga svijeta. I to je e, tumačenje, to je nama obrazloženje. Mi, znači na onome svijetu, na onome svijetu nisu ista mjerila kao na, na ovome svijetu. Na ovom svijetu živimo, razboljevamo se, tugujemo i umiremo. Na ovome svijetu nema ništa od toga. Ne umiremo, ne razboljevamo se, ne tugujemo. I odmah nije isto. Znači, pred ovim stvarima, e, znači, razumijevanjem suštine tih pojava i njihove kakvoće razum ostaje zbun. Ili kad kažemo Allah je iznad Arša, silazi na zemaljsko nebo u zadnju trećini noći. O kakvoći tog silaska mi ne znamo ništa, ali vjerujemo da silazi jer, je, nas je o tome obavijestio onaj koji ne govori po hirskom. Znači to stvar koje nekada malo zbune čovjeka ili ga malo njegov razum zastane, ali čovjek ih ne odbacuje, nisu nemoguće. Nisu nemoguće. Znači razum se pokorava tim stvarima i prihvata ih jer dolazi odakle, dolazi iz objave dolaze iz objave. Allah nije htio da mi razumijemo sve detaljnu stvari ovoga svijeta. Htio od nas da vjerujemo u njih, čustvo. Jer imamo zato nekog vikendovog dokaze. Na drugoj strani imamo druga vjerovanja koja u sebi, u svojim osnovama sadrži stvari koje su abstraktne, koji ljudski razum znam nikako ne može prihvatiti. Ovdje ćemo pitanje e, kod kršćana trojstvo. Bog je troje. Bog je troje. Oni to prihvatili. Ja sam jedne prilike, još prije rata imao priliku da razgovaram s jednim svećenikom koji je pripadao jednoj adventističkoj crkvi i on, ka, on kaže, priznaje, i mi ne razumijemo trojstvo, ali se pokoravamo. Ne razumijemo trojstvo, ali se pokoravamo. Dok je recimo kod nas jednostavno, i, e, znači svojstvo na ljudskoj prirodi, prirodnije je da shvati da je Bog jedan, jedan i Bog, nego da shvati da je trojica. Znači sama činjenica to vjerovanje da je Bog jednako tri, e, jedan jednako 3, 3 jednako 1 govori o besmislenosti i neosnovanosti takvog vjerovanja. Također jevreji koji su aktuelni uvijek u historiji posebno ovih dana, oni vjeruju za sebe da su odabrani Boži narodi, i nacija. Odabrani od strane Boga, a da su svi ostali narodi stvoreni počinjeni njima da ih koristi. Da ih komagaraca uzješu i koristi za svoje svrhe, kao što radi. Kao što to radi danas, vidimo još je aktivno pitanje Gaze i onoga što radi, negiranje zločina, negirali su genocid u Bosni. Ovaj, e, premijer Izraela, Perez poslao je zahvalnicu Dodiku, jeli, i da se sosjeća sa srpskim narodom koji je stradao novim prostorima. Znači, e, on, ovaj, negira genocid koji je nad bošnjacima i bošnjake muslimanovi prostora smatra nekim teroristima koji su iz Srbe ovdje ovaj, ubijali i protjeravali. I kaže, oni su narod odabrani, koji je Allah odabrao, što je besmislica. Zar možemo za onoga koji je apsolutno pravilan, stvorite, stvorite svega Allah Zulšanu, ili Bog da kažemo s velikim slovom, zar možemo ovaj, shvatiti da, da, on, da je on etnički orijentiran? Odabrao narod i oni, ovi ostali, ja sam istorio, nema izdjela I da je ovaj, dao prednost jednom narodu na drugim, to je bila velika nepravda. To ne možemo također shvatiti, to je neprihvatljivo. Jer ko što Kur'an kaže, وَجَعَلَاكُمْ شَوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ Kaže, mi smo vas stvorili kao narode i plemena, لِتَعَارَفُ, da se upoznajete, i ne kremekum inda Allahi etqakum. Nije rekao, najodabraniji su jevreji, nije rekao. Niti ovi, niti oni, nego rekao, i ne kremekum, Najčasniji najodobraniji su oni koji su koji su najbogobojazniji i najčistiji, koji su najbliže Allahu Imamo također primjer primjer e, opet Rafidija, jeli, koji imaju dosta besmislica i neutemljeni stvari u svojem vjerovanju. Rekli smo da oni vjeruju da je Kur'an skriven, da, ga, da je, nema pravo Kur'ana na zemlji sad, nego je on skriven kod tog je zadnjeg imama koji će se pojaviti iz nekih pozivnih odaja pred kijametski dan. Nelogično što će onda Kur'an taj pravi pred kijametski dan, gotovo. Kijameti, znači, absurdno je da Allah nije dao to, taj pravi Kur'an kao uputu ljudima, znači prije kijametskog dana, da imamo uputu, da imamo istinu. Ostavi nas ne uzbila bez istine. I pitanje Nusairija također jedna ovaj, šiitska sekta, kaže on svi između sebe podijeli koji obožavaju Aliju Obožavaju Aliju. I ne samo to, nego obožavaju Alijinog ubicu Abdurrahman ibn Mulđema koji ga ubiju. I njega obožavaju. Kao što je njega, kaže, on je razdvojio tu, kaže, ljudsku prirodu od božanske. I to znači ovim večeras završili što se tiče jeli, obilježa islamskog vjerovanja. I opet naglašavam da akida čini kostur jedne vjere, znači akajd ili akida čini kostu našeg vjerovanja, a ako nemamo čvrstu ispravnu akidu, onda, su, onda smo ovaj, vjeri, zato moramo akidu, akajd izučavati, islamsku vjeru izučavati, ne kažem samo čitati, nego izučavati, ponavljati, znači temeljiti, jer to je znači temelj i osnova naše vjere. I na kraju molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ovo sjedinje i ovo, potrošeno vrijeme upiše u stranice naših dobrih djela, da nas povuči našu vjeru i da nas sačuva svake sumnje, svake zablude i svakog odla. Kul kao i nada, ostavfiru, i velikom fastavfiru, innehu huwa ghafurur rahim.